So was koning Salom dan koning oor die hele Israël. En dit was sy hoofambtenare, Asria, die sien van Sadok, was die priester, Jeleoref en Aal, die seens van Sisa, was skrywers, Josafat, die sien van Alit, was kanselier. En Benia, die sien van Jojada, was oor die leer, en Sadok en Aplotar was priesters. En Asria, die sien van Nathan, was oor die besteerders, en Sabbat, die sien van Nathan, een priester, was die vriend van die koning. En Assar was oor die paleis, en Adenram, die sien van Abda, was oor die dwanarbeid. Verder het Salom oor die hele Israël twaalf bestuurders gehad wat die koning in sy paleis onderhoud het, elkeen het een maand in die jaar die onderhoud op hom gehad. En dit is hulle name, Benner op die gebergte van Ephraim, Ben-Deker en Makas en Insa, Lubem en Bet-Semes en Elon Bet-Hanan, Ben-Jesit en Arabot, hy het so goed in die hele land hee vergaat, Ben-Abendab, die hele oeveld van Dor, hy het Tafat, die dochter van Salomo, as vrou gehad. Peana, die sien van Lalit, het gehad, Teanach en Megdu in die hele bet wat langs Sartan onderkant Jesreel lee, van bet af tot bij Abel-Nola, tot voorbij Joekmaan. Ben Geber was een Ramot in Gilead, hy het die dorpe van Jaer, die sien van Manasse, gehad wat in Gilead lee, hy het die landstreek Argop gehad wat in Basan lee, 60 grootstede met mire en kopergrendels. Anodab, die sien van het doe, was een Maanem, Anno, is een Enftali, hy het ook een dochter van Salomo, Basmat, als vrouw geneem. Peana, die sien van Isaar, was een Osser en een Alot. Josaphat, die sien van Parioch, en Isaskar, Ismer, die sien van Ela, en Benjamin, Geber, die sien van Iri, en die land Eliad, die land van Seon, die koning van die Amorite, en van Och, die koning van Basan, en hij was die enigste bestuurder in die land. Jeda in Israël was talrijk soos die sand wat aan die seestrand is in menigte, hulle het geëet en gedrink en was blij. Verder was Salome heerser oor al die koninkryke van die Efraat af tot bij die land van die Filisteine, en tot bij die grens van Egypte. Hulle het belasting aangebring en Salome gedien al die dae van sy leven. En Salome's voedsel vir een dag was 30 kor fijn meel en 60 kor meel, 10 vetgemaakte beeste en 20 veldbeeste en 100 stuks kleinvee, behalwe die tapbokke en gemsbokke en gestippelde tapbokke en vetgemaakte ganse want hij het geheers oor alles wees van die Eefraat, van Tiefsag af tot bij Gaza, oor al die konings wees van die Eefraat, en vrede gehad aan alle kanten rondom, zodat so Jeda in Israël veilig gewoon het, elkeen onder sy veneetstok en onder sy vijenboom, van dan tot Bers, Ba, al die doa van Salomo. Verder het Salomo 40.000 krippe gehad vir sy trekperde, en 12.000 rijperde. En daar die bestuurders het elkeen in sy maand koning Salome onderhou, en allemaal wat aan die tafel van koning Salome kom, hulle het niks laat kort kom nie. En die gaars en die strooi vir die perde en die renperde het hulle gebring op die plek waar dit moes wees, elkeen volgens sy orde. En God het aan Salome wijsheid gegee en een baie groot verstand en een ruimte van inzicht soos die sand wat aan die see strand lee, zodat die wijsheid van Salomo groter was als die wijsheid van al die kinders van die Ooste en als al die wijsheid van Egypte. Ja, hij was wijzer als al die mensen, als Ethan, die Israëliet, en Jeman en Kalkol en Dada, die Siens van Maol, zodat hij beroemd was onder al die nasies rondom. En hij het 3000 spreken uitgesprek, en sy was 1005. En hij het oor die bome gesprek, van die seder op die Elbanon tot die hisop wat ten die meer uitspreid, ook het hy gesprek oor die vee en oor die voels en oor die kruipende dieren en oor die vissen. En van al die volken het hulle gekom om na die wijsheid van Salomo te luister, van al die konings van die aarde wat van zijn wijsheid gehoor het.